თავი 22. კლავ იგავებით მიუგო ესომ და უთხრა მათ. ცათა სასუფეველი მსგავსია მეფისა, რომელმაც გამართა თავისი ძის ქორწილი. და გაგზავნა თავისი მონები ქორწილში წვეულთა საწვევად, მაგრამ არინებეს მოსვლა. კლავ გაგზავნა სხვა მონები და თქვა, უთხარით წვეულთ, აჰა, გავშალეს უფრა, დავკალი ხარები და ნასუქი საქონელი. ყველაფერი მზადა, მობრძანდით ქორწილში. მაგრამ მათ გააწბილეს იგი და წავიდნენ, ვინ თავის ყანაში, ვინ კიდევ თავის სავაჭროში. დანარჩენებმა კი შეიპყრეს მისი მონები, შეურაცხყვეს და დახოცეს. ეს რომ გაიგო, განრისხდა მეფე, გაგზავნა თავისი ლაშქარი, ამოაწყვეტინა მკვლელები და გადაწვა მათი ქალაქი. მაშინ უთხრა თავის მონებს. საქორწინო სუფრა გაშლილია, მაგრამ წვეულნი არ იყვნენ ღირსნი. მაშ, გადით გზაჯვარედინებზე და ქორწილში მოიწვიეთ ყველა შემხვდური. გავიდნენ მონები გზაჯვარედინებზე და შეკრიბეს ყველა, ვისაც კი შეხვდნენ, ბოროტით უკეთილი, და მეინახეებით აივსო ქორწილი. შევიდა მეფე მეინახეთა სანახავად და იხილა იქ ერთი კაცი, რომელსაც არეცვა საქორწინო სამოსი. და უთხრა მას, მეგობარო, როგორ შემოხვედი აქ, საქორწინოდ შეუმოსავი? ხოლო ის დუნდა. მაშინ მეფემ უბრძანა თავის მსახურთ, შეუპარით ხელფეხი და გარეთ გააგდეთ ბნელში. და იქნება იქ ტირილი და კბილთა ხრჭიალი. ვინაიდან მრავალნი არიან წვეულნი და მცირედნი, ფჩეულნი. მაშინ ფარისევლები წავიდნენ და მოითათბირეს, როგორ დაეჭირათ სიტყვაზე. ჰეროდელებთან ერთად მიუგზავნეს თავიანთი მოწაფეები და უთხრეს. მოცხვარო, ვიცით, რომ მართალი ხარ, სიმართლით გვასწავლი ღმრთის გზასაც და არც არავის არჩევ, ვინაიდან არ უყურებს ახეს კაცისა. მაშ, გვითხარი, როგორ გგონია, მართებს თუ არა ხარკი ვაძლიოთ კეისარს? ხოლო ესო მიუხვდა მათ მზაკრობას და თქვა, რატომ მათ დუნებთ, თვალთ მაგცნო? მიჩვენეთ ფული, რომლითაც იხდით ხარკს. და მიართვეს მას დინარი. და უთხრა მათ, ვისია ეს ხატი და ეს წარწერა? მიუგეს. კეისრისა. მაშინ უთხრა მათ: "მიაგეთ კეისარს კეისრისა, ხოლო ღმერთს ღმრთისა. ეს რომ გაიგონეს, განცვიფრდნენ ისინი, მიატოვეს ის და წავიდნენ. იმ დღეს მიადგნენ მას სადუკეველნი, რომელნიც ამბობენ, რომ არ არსებობს აღდგომა და ჰკითხეს: "მოცხვარო, მოსემ თქვა, თუ კაცი უშვილოდ გადაეგო და მისმა ძმამ მოიყვანოს მისი ძოლი" რათა ახუდგინოს თავის ძმას მისი თესლი. იყო ჩვენს შორის შვიდი ძმა. პირველმა ცოლი შეირთო და უშვილოდ მოკვდა, ხოლო ცოლი თავის ძმას დაუტოვა. ასევე მეორემაც და მესამემაც თვით მეშვიდემდე. ყველაზე ბოლოს კი ქალიც მოკვდა. მერე და, აღდგომისას, ამ შვიდთაგან ვისი ცოლი იქნება იგი? ვინაიდან შვიდივეს ცოლად ესვა? იესომ პასუხად მიუგო მათ, სწდებით, რადგან არც წერილს იცნობთ და არც ღმრთის ძალას. ვინაიდან აღდგომისას არც ცოლს ირთავენ და არც თხოვდებიან, არამედ არიან როგორც ანგელოზები ცაში. ხოლო მკვდართა აღდგომისათვის არ წაგიკითხავ, რა გითხრათ ღმერთმა, რომელიც ამბობს. მე ვარ ღმერთი აბრაამისა, ღმერთი ისააკისა და ღმერთი იაკობისა. ღმერთი მკვდრებისა კი არ არის, არამედ ცოცხლებისა. ისმენდა ხალხი და უყვირდა მისი მოცხრება. ხოლო როდესაც ფარისევლებმა გაიგეს, სადუკეველებს ხმა ჩააგმენდინაო, ერთად შეიკრიბნენ. და ერთმა მათგანმა, ჯულის მწოდნემ, საც დუნებლად კითხა. მოცხვარო, რომელიას ჯულის მთავარი მძნება? ხოლო ესო მიუგო მას. გიყვარდეს უფალი ღმერთი შენი მთელი შენი სულით და მთელი შენი გულით და მთელი შენი გონებით. ეს არის პირველი და მთავარი მძნება. და მეორე, ამის იმსგავსი. გიყვარდეს მოყვასი შენი, ვითარცა თავი შენი. ამ ორ მძნებაზეა დამოკიდებული მთელი რჯული და წინასწარმეტყველნი. ხოლო როდესაც შეიკრიბნენ ფარისეველნი, იესომ ვკითხა მათ: რა სიტყვით ქრისტესთვის? ვისიც არის იგი? ხოლო მათ მიუგეს: დავითისა. უთხრა მათ იესომ: კი მაგრამ როგორ ხა უწოდებს მას სულით შთაგონებული დავითი უფალს, როდესაც ამბობს. უთხრა უფალმა ჩემს უფალს. დაჯექი ჩემს მარჯვნივ, ვიდრე ფერხთით დაგიმხობ მტრებს. ამრიგად, თუ დავითი უფალს უწოდებს მას, როგორ ხა ეკუთნის ძედ. ვერავინ შესძლო მისთვის სიტყვის მიგება. და იმ დღიდან ვეღარც კითხვას უბედავდა ვინმე.